enenque hudor pros cheiras. Hudor. Conque. Heires ruparaeisin. Rupos. Pelos. Seepon. Lipos. Lelipomenon. Nipto. Ede en ipsamen tas emas heiras caeten opsin. Catamasso. Catamasso. Ac men u catemaxa. Proerchomai exo ectu coitonos. Erchomai. Aperchomai eis ten scholeen.